Dostoevski vivas. Li nascidis antau ducent iaroi, sed ancorau staras inter ni. Li ne mortos, char li farigis simbolo de esploranto pri la homa animo. Fyodor Dostoevski nascidis en novembro 1821 en Moskvo, travivis exterordinaran vivon kai vercis exterordinara in libro li pritractis complexa in temo in en politico religio socio kai morala dilemoi generale temas pri homa tragedioi principe con hom figuroi el la tiel consideratai mal pli alta sociae classoi. Lia unua romano publicigis ciam li estis du dudec quar iara, cae iam montris la grandegan talenton de la autoro. Sequis maestro vercoi ciui appartenas alla pinto de la universala literaturo. Crimo cae puno, la fratoi Karamazov, la idioto, humiligitae cae offenditae, la demonoi, cae multae aliei libroi en tute dec unu romanoi montras homoin subprematain de homoi. Malriciula vivo montras che la socion oni devas transformi morale cae socie. La politica e sintenoi de la granda autoro vecas multen discutoin cae malconsentoin. Inter la tragediae casajo en lia biografio trovigas lia partopreno en ribello, quiu celis renversi la tsaran regimon favore al socialismo. La ribellintoi estis captitae cae condamnitai al morto. Oni starigis ilin antau tachmento de pafistoi, sed last momente, antau la executo, oni annonsis che la condamno estis changita en submetadon al pun laboro. Tiu terura travivajo conducis lin al convertigio al cristianismo, cae versaine influis la construon de plurei hom figuroi en liei racontoi religio estis alia forta motivo por la literaturo de Dostoevski. En la fratoi Karamazov li gravuris ofte citatan frason «Se Dio ne existas, cio estas permesata». Cae en la idioto Princo similas al ia Cristo mixita cun Don Quixoto. Shainas che la autoro clopodis constante prescribi la bellezzon de Roma estulo ec se exter la modeloi de realismo. Mese de passioi, murdoi, freneso, mem mortigoi, cae malvirtoi, oni povas consideri che constanta temo de la granda russo estis la convivado de bono cae malbono en nia mondo. Existas plurai vergoi de Dostoevski en Esperanto. La reteio esperanto-sezonoi.ru en havas pri li valoran materialon. Por festi la ducentiaran dat revenon de la geniulo, gi disponigis la libere el shuteblan volumon quin racontoi, traducitan de Grigori Arosev cae Alexander Konjekov. Bella donatso, plei inda omaggio al genia verkisto, estas legi liain vergoin.